Puste prosie, metody balistyczna, prosty kłosie, metoda baliastyczna, Każdy młody dzieciak wie trzecie. To nie dobry landin, marchewki są dobre, Ziemi rosną wesołe,